Awit, Kabanata, Isandaan at Purihin si Yahweh. Buong puso siyang pasasalamatan. Aking pupurihin sa gitna ng bayan, kasama ng mga lingkod na hinirang. Ang mga gawa ni Yahweh tunay na pakadakila. Mga nalulugod sa Kanya, lagi itong inaalala. Lahat niyang gaway dakila at wagas. Katuwiran niya'y hindi magwawakas. Hindi maaalis sa ating gunita, si Yahweh ay mabutit mahabaging lubha. Ang sa kanya'y gumagalang, pagkain ay sagana. Pangako ni Yahweh ay di nasisira. Ipinadama niya sa mga hinirang ang kapangyarihan niyang tinataglay nang ibigay niya lupa ng dayuhan. Ang gawa ng Diyos matuwid at tapat at maaasahan lahat niyang batas. Ito ay lalagi at di magwawakas pagkat ang saligay totoo't matapat. Kaligtas ay dulot sa mga hinirang may ipinangakong walang hanggang tipan. Banal at dakila ang kanyang pangalan. Ang pagsunod at paggalang kay Yahweh simula ng karunungan. Taong masunurin, pupurihing lubos. Purihin ng Diyos magpakailanman.